ta'ala سبدا لما gospodar. Nama بوشا غامو sljedeći Rasula sallallahu alaihi ve sellem, razumijevajući vjeru onako kako je razumio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, bez obzira kako će nam neko dati nadimak, bio on pohvale vrijedan ili on bio uvredljivog karaktera, ovo je vakat smutni nereda, ovo je vakat kada svako želi da očeiti. Monatici danas svjetaju, njihov ummet danas je u ekspanziji, ali im kažemo odmah u startu, znajte da će vas Allah te barekev od dala poniziti, jer vi ste oni koji sami sebi niste jasni, ani drugima niste jasni. A sa nevjednicima će se Allah te barekev od dala obračunati na Dunjaluku prije Ahireta. Mi nastavljamo s našim serijalom o takvaluku, znajući da je ovo vrijeme kada sultana nema i kada niko nikoga ne uvažava osim pojedinci. Prošli petak sam bio fizički odsutan, ali nisam sebi mogao dozvoliti osim da vazim na istu temu. Bili su drugi ljudi, bila je druga država, ali je tema bila ista, zato što su problemi i potrebe ljudskog roda uglavnom isti. Pa mi nastavljamo dalje i došli smo do sure Nisa, ta velika sura koja govori o ženama. Između ostalog, ona samo nosi naslov i naziv Nisa, a ona govori o svim porama života, ibadeta, kao što ćemo imati priliku da se uvjerimo. Počinje Allah te bareke wa ta'ala u veliku suru, koja spada u pet najvećih sura u Kur'anu i dva puta koristi riječ takvaluk. Vjerovatno ima to svoju veliku dubinu. I ima veliku pozadinu i široke i duge dimenzije. Pa se Allah te bareke wa ta'ala obraća ljudima I ljudi moraju da shvate da imaju gospodara, bez obzira što nisu dato momentu vjernici, jer nisu sami sebe stvorili. Niko ne ide putem i ne kaže, ja sam svoj gospodar i ja sam ovo stvorio što vidite. Nego traže nekog drugog gospodara, često promaši, zato što Allah te barek evo ta'ala se predstavio preko Kur'ana i sunneta, a nije preko nauči dostignuća ili neki mislioca ili neki filozofa koji ne znaju o sebi ništa, a kamo li o našem gospodaru. Ja ejuhan nasu tako rabbekum ulledi halakakum min nefsim vahide wa halaka minha zauđaha wa betha minhuma riđalen kathiram u nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا O ljudi, Bojte se vaše gospodara, alladi je halakakum min nefsi u ahide, koji vas je od jednog, od jedne duše stvorio, to jeste ljudi su nastali od Adama ali i salatu wasalam, Allahovom dozvolom. Allah te bareke ve ta'ala je od njegovog rebra stvorio havu i tako je krenuo ljudski rod. I bojte se Allaha dželle šanuhu, imenom s kojim jedni drugi je dozivate i rodbinske veze čuvajte. Jer je Allah Đelešanu dobro obaviješten o svemu onome što radite. Hoće Allah te bareke o ta'ala da posjeti ljudski rod, o ljudi, bojte se vaše gospodara. Vi niste svoji gospodari. Allah Đelešanu vas je stvorio. Mi u ljudskom domenu kada nešto dva puta ponavljamo, vjerovatno želimo da podvučemo ili da stavimo do znanja ili stavljamo akcenat da se dobro to razumije i zapamti. Pa smo vidjeli da Allah te ta'ala često u jednom ajetu po dva puta spominje takvaluk. To ima sigurno svoje veliko značenje. Nešto možemo od toga razumjeti, A i ako nešto ne razumijemo, razumijemo šta treba dati Allahu te bareke wa ta'ala, a to je da ga obožavamo muhle sine lehu din, da budemo iskreni njegovi robovi i da priznajemo Allaha te bareke wa ta'ala onako kako Allah Đelešanu o sebi govori da je on gospoda, da je on onaj koji se obožava, da on ima lijepa svojstva i savršena, lijepa imena i savršena svojstva. Da je Allah te bareke wa ta'ala govori i spominje takvaluk o jednom posebnom polju ibadeta koga je danas ummet ostavio. U globalu pojedinci se bave s tim ibadetom i zato smo generalno poniženi, plaćamo drugima porez, drugi se ismijavaju na naš račun, živimo kao pukare. Allah najbolje zna, na takav način se gube oba svijeta, i dunjaluk i ahiret. Pa poslušajmo riječi Allaha tebareke wa ta'ala u 77. ajetu sure En-Nisa. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا Izviknuše oni govore ljudi, gospodaru naš, da si nas poštedio samo još jedno vrijeme i da si nam odgodio borbu na određeno vrijeme. Da ne idemo u borbu, da ne idemo u iskušenja. Nije lako krvariti, nije lako ozvesti, nije lako žege podnijeti, nije lako u šumama boraviti, nije lako graniti granice islamske države. To mogu samo jaki, oni koje za koje Allah te barake o ta'ala kaže Kul ta'u dunja kalil, wal akhiratu hajru li menit taqa. Reci im, o Muhammede, užitak na ome svijetu je kratkog daha. Wal ahiretu hajru lime li teka. Ahiret je bolji za muđahida. Onoga koji se boji Allaha tabareke wa ta'ala. On zna da mora strpiti se. On zna da mora podnijeti iskušenja. On zna da će ga Allah tabareke wa ta'ala iskušavati. A onda ga bez računa ko Allah hoće u džennet uvesti i ognjevom njemu nagrade na ovome svijetu dati. Vola juzne mu nefetila i Allah te barek u ta'ala neće prema nikome biti nepravedan. Allah ne čini nepravdu. Hoćemo kazati drugim riječima. Ovdje Allah te bareke u ta'ala spominje takvalu. A mi znamo da je osnova munafika da oni vas da nešto se ispričavaju. Vas da nekakve traže opravdanja. Pa kaže da se radilo o borbi negde u blizini, mi bi prvi bili. Zašto idemo po vrućini? I tako dalje, i tako dalje. Dok mu tekija, on ide po Allahu i naredbi. On se pokorava Allahu te barake o ta'ala i zna da ga tamo negdje čekaju neka iskušenja. A neće ga Allah Đelešanu staviti na ono što on ne može podnijeti. Jer Allah Đelešanu kaže وَلَا يُذْنَ مُنَ neće Allah dželle šanu nikoga ostaviti da mu nepravdu načini. Allah nikome ne čini nepravdu. Pogledajte, draga moja braćo, Allah dželle šanu govori o takvaluku. Počinje ovu suru, a zatim govori gdje treba biti bogobojazan, pa i na vojnom polju. Ovo je vjera koja ne čini nered na zemlji. Ovoj vjeri nisu poznati genocidi. Evo svake godine mi okupljamo se, kaže mi, ljudi od iz našeg naroda odilaze, isplaču, isplaču se u toj srebrnici i misle da je za godinu dana dosta. A Allah te barek je odala nama naredio da ne nevjerniku nikada ne vjerujemo. A kamo li da njega za prisa prijatelja uzmemo ili da nam on leđa čuva? Pa uvijek kada se poremete Allahovi sudeni na zemlji, to jeste kada ljudi pređu i prekorače Allahove granice, onda će se desiti ono što je Allah odredio, doće kazna iz iste vrste. Ako si volio Srbina, neće imat potrebe Kine za dolje takolje. Ako si volio Evropu, koja ti je srušila hilafet na ovim prostorima, i njoj dao moguće da ti ona leđa čuva. A nju su predvodili gusarski narodi holandžani koji su pokrali Maleziju i Indoneziju i zato danas ostalo je u njihovim genima da ne znaju pokazati ljudskost. A kamo li da oni štite nekome leđa, a pogotovo ako se radi o muslimanima. Zatim Allah te barakevo ta'ala spominje luk, vezano je za porodični život, to jeste brak koji je sve više strana pojava na našim prostorima. Sad je zina moderna, sad je razrad moderan. Sada kada kažeš mladiću treba se ženiti, kao da si mu kazao da u ključalo ulje mora skočiti tako to doživa, doživljava neprirodno, tako to vidi teško, neizvodljivo. A kako i ne bi, kada se zinaluk, sada se plaća zinalučarima da čine zinaluk. Ne moraju oni više ništa trošiti, sada rospije mame i one ogromne pare daju. Ko će sa njima u ono što je Allah te barek je ovo dala strogo zabranio? فكاش وزيشني وإن إمرة خافت من بعدها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وإن أحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتكوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Ako se neka od vaših žena plaši da će je muž zapostaviti to jeste da će je zanemariti, onda im nije grije da se nagodi. To je jedan od načina, kako kaže Allah te barek evo ta'ala, a ljudi su lako misleni. Oni tohsinu o tetteku, ali ako budete dobročiniteli, i ako budete bogobojazni, fe inna Allahe kjane bima ta'meluna habira, a Allah dobro zna ono što vi radite. Znači, žena ne smije da bude u statusu nepoznatom, da bude aljaka, da bude zakačena ili okačena, da ne zna svoj status, je li ona udata ili je slobodna. Mora u svakom momentu žena da zna u kakvom je stanju. Da li je ona irmera, da li je ona znači udovica, ili je ona mu paljaka, pušćenica ili je ona udata žena ali ne može ili je ona u idetu ali opet je bliže udaji nego razratu nego razrad nego ra, znači razvodu pa zbog toga Allah te bareke ve taala ne dozvoljava da žena ne zna svoj status i status kao što je to danas danas mnoge žene ne znaju u kakvom su halu Jesu li one mahalske žene? Ili su one žene jednog čovjeka? A često se te žene prodaju kako su one pune kulture i morala. Ali Allah te barek evo ta'ala odmah nakon toga nas u jednom drugom mjestu, a dođemo do tog ajeta, upozorava kako se trebamo obhoditi prema ženama. Kaže uzvišeni u 129. ajetu sure En-Nisa وَلَنْ تَسْتَطِيهُ أَنْ تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّكُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Nikako nećete moći biti potpuno pravedni prema ženama svojim. Ma koliko to željeli, ali ne, do, ali ne dopustite sebi da dadnete potpunu naklonost drugoj, a ovu ostavite u, iz, u neizvjesnosti. Ako budete bogobojazni i svoje odnose popravili, pa Allah te barek je ta'ala je onaj koji prašta i koji je milostiv. Ovaj kuranski ajet, oni koji ne razumiju din i koji hoće da ospore više ženstvo, često citiraju. Eto kaže u Kur'anu, Allah Đelešanu kaže وَلَنْ تَسْتَطِيُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ Ne možeš nikako biti pravedan prema ženama. I ovdje su žene došle u množini. بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ Znači više žena ne može se biti pravedno. Neće da pogledaju tefsir ovoga ajeta. Ovdje se sam ajet objašnjava. Pa kaže وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ I nemojte se, nemojte se znači nakonuti drugoj ženi, a da ova ostane u tom stanju, ne zna šta je sa njom. Koja je muallaka, a muallaka je nešto što je zakačeno, visi u zraku. Ne zna kakav je nije statut. Ima čovjeka, on došao drugoj, ne daje njoj nikakva prava. Ostavio je nezbrinutu i u simboličnom i u bukvalnom smislu. Ali ovdje se cilja, kako kažemo Fesiri, na pravednost materijalnog karaktera. A cilja se na nešto što je nemoguće biti pravedan, a to je ljubav. A to je ljubav. Znači, ne može čovjek isto voljeti dvije žene. Ali to ne mora otkrivati. I to ne mora znači da bude predmet kada je sa jednom ženom da govori ne do Allah da voli više onu drugu i tome slično. Iako je poslanik ali salatu wasalam i o tome je govorio. Pa se Ajša nekada naša ljubomorna. Poslanik ali salatu wasalam ispominjao Hatidžu. Tu ženu koja je žena Islama koja je upotpunila svoj iman potpuna žena koja je pomogla poslanika ali se vatulo sram kada su ga njegovi najbližniji ostavili. Ali pored toga, pored toga poslanik ali se vatulo sram je isticao. Ali hajde kazat ćemo kao što kažu neki islamski učenjaci da je ovo el husu sijeli rasulillah sallallahu alaihi ve sellem da je ovo bilo karakteristično za poslanika ali se vatulo sram. Kao što je karakteristično da je poslanik kada je sratu osredan imao više od četiri žene. I njemu nije bilo ograničeno sa četiri. Tako je imao pravo da u datom momentu govori o jednoj ženi i da kaže da nju više voli od druge žene. Ali ostali vijednici najispravnije mišljenje jeste da znači ljubav se ne može podijeliti podjednako ali se dunjaluk, i ovdje se cilja na dunjaluk, mora dijeliti jednako. Znači, ako jednoj ženi daš noć, i druga mora dobiti svoju noć, ako jedna žena dobila divnje, ima za to potrebu, i druga mora dobiti ili divnje i nešto drugo što je u datom momentu veoma potrebno. Na tu se pravdu misli i ona se može postići. A ova prva pravda, to jeste ljubav, ona se ne može postići Znači, ne može se u isto vrijeme dva čovjeka isto voljeti. Mora negdje da nešto prevagne, ali to ne smije da bude fratanilu. I nemoj da to bude vidljivo toliko da je naklonost tolika. Kulel meili. Znači, ta naklonost bude jasna kao dan. Nego da čovjek mora da tu bude mudar i takvičar kako ne bi povrijedio osjećanja ni jedne od svojih žena. I ovdje Allah te bareke u ta'ala kaže da je ključ rješenja da čovjek ne ode u situaciju šta? Nije sultan. Pa ne može sultan tebi biti policajac u kući. Nemo je zabranjeno da on bude tvoj da bude tvoj policajac u kući. On mora izaći van granica tvoje, tvoje kući. Ko će te tu regulisati? Ko je taj da ti kaže živ bio, ne može se tako ponašati ako nije takvaluk. I zato nas Allah te bareke o ta'ala toliko puta upozorava da bogobojazni budemo. Jer ima situacija kada sultan mora stojati pred vratima i tražiti izuna da uđe u kuću. A pre tebom je slabo stvorenje, žena koja je stvorena od krivog rebra, koja u datom momentu, znači, njena osjećanja i emocije je nosi. Pa kako ćeš to sve regulisati? Obrati se Allahu tebareke wa ta'ala. Budi bogobojazan. Pa će te Allah tebareke wa ta'ala pomoći da budeš i napraviš neki balans u svojoj kući i među svojim ženama. Dalje Allah tebareke wa ta'ala da ne bi neko pomislio a šta je bilo sa priješnjim narodima? Da li je njima Allah te bareke wa ta'ala preporučivao Bogu, preporučivao Bogu bojaznost? Svakako, svaki ummet, svaki narod, Allah Đelešanu je odgajao na dva načina. Prvi način je takvaluk, da ljudi svate ko je Allah, kao smo kazali da bi sultan što manje posla imao. Pa zato kaže Allah Đelešanu u 131. ajetu sure En-Nisa, Kaže, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ Kaže, mi smo naredili onima koji su bili prije vas, koji imaju stvari data knjiga, oni koji su bili prije nas, o i jakom, a i vas isto, i vama naređujemo, šta vam naređujemo? Da se bojite Allaha želešanuhu. O i jakom en tetaku Allah. I vama isto tako da se bojite Allaha tabara kruva ta'ala. To je vodina, draga moja braćo. Jer čovjek koji je iskušan sa imetkom, čovjek koji je iskušan s položajem, čovjek koji je iskušan sa velikim ugledom, čovjek koji je iskušan sa velikim mišićima, ko će te vrste ljudi moći usmiriti da ne čine nered po zemlji, Ne može sultan 24 sata ići za njima sa svojim pedrekom. Pa zbog toga je ljepota ove vjere da Allah džemne šanuhu ovom vjerom odgaja tog bogataša da zna da je Allah al-gani, o nahnu fukara. Da je Allah bogata, mi smo fukara. Da tog jakog odvoji da on svati i da razumije da je la haula wala kuvvata illa billah. Da sva snaga i ti tvoji mišići i ta tvoja krv sve to pripada Allahu dželle Allah je